بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير Kære brødre og søstre i islam, det er en forarvelse at se rundt omkring, at der er ingen, der støtter op omkring Palæstina, anden stakkels folk. Der er mange mennesker, der står og siger, hvordan kan det være, at de nabolaget til Palæstina er ikke med til at hjælpe. Og mange af de muslimske lande vi snakker stater, vi snakker ikke befolkning. Er ikke med til at bakke op om det eller gøre noget ved det. Når du har et dyr, og du har, sagt, du har sat sådan en grave, øh, sådan noget, der kan holde deres hals, og holde fast i den med et dræb, eller en kæde, eller lignende, så er det svært at ligesom bede dem om noget, når de er linket til her ræb, når de er linket til det her øh, kæder. Der er nogen, de er linket til kæderne baseret på øh, bagt, som de har lavet, der hedder Wild Belfort Bilford-aftalen. Så der er nogen, der er med i NATO og er ligesom Tyrkiet, de er med i NATO, de bliver styret af USA. USA har deres fod og deres ben og hele deres krop i munden på Tyrkiet. De øh, styrer deres øh, våben, de styrer deres øh, territorium, de styrer deres land øh, udadtil, ikke indadtil. Og noget af tingene kan USA også styre. Og hvis vi tager Ægypten, Ægypten har indgået en aftale med Israel og hele USA og hele omverdenen angående fredaftalen, og de har indgået en aftale, som hedder samarbejdsaftale mellem dem. Og de holder sig til pakten, fordi hvis de afgiver sig fra pakten, så, og det, er det samme er gældende for alle de øvrige lande. Og alle har lavet det, man kalder tatbi'a. Tatbi'a betyder, de har et samarbejdsaftale med den sionistiske stat angående, at de øh, vil være behjælpelige styrkende. Og nogen har en aftale via USA. Via USA. Ligesom Saudi-Arabien og, og nogle af de øvrige lande. Deri. Men hvad betyder det her? Du skal bare det. Der er kun én ting, der hedder Lakillahu ya Gaza. Der er kun én, der kan hjælpe dig altså. Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi har noget, der hedder tamkin. Tamkin, selve beføjelse, selve styrkelse, selve magt udøver, men det har noget, der hedder, at tamkin har en sunnah på jorden som er gennem både for mu'minin og for kafirin. Lad os nu gå tilbage Allah subhanahu wa ta'ala siger i Al-Quran, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sådan har vi givet Josef styrke på jorden, og vi har lært ham af de forskellige fortolkninger, og Allah, der bestemmer og er magthaver over alt, men de fleste mennesker ved det. والله سي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين Sådan har vi styrket Josef på jorden. يتبوأ منها gør ved den, som han vil. نصيب برحمتنا من نشاء Vi rammer med vores rahma dem vi vil. ولا نضيع أجر المحسنين og vi giver belønning til dem, der fortjener det. Og så har vi den yderst beføjelse, hvor Allah siger til وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين Suleiman har arvet af Dawud at tale med hvem? Med fuglene. Og vi har fået alt. Det er, hvad vi kan forlænge. Inna hada lahu al-fadlul mubin. Det er det yderste, man kan opnå, at Allah giver sin ilm og sin styrke til dem, han elsker. Allah siger yderligere til Dhul Qarnayn, dem der تبدأ لإيساء سورة الكهف إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Vi har givet ham styrke på jorden. Han er magthaver, han har styrkelser og beføjelser. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا Han kan få, hvad han vil. واذكروا إذ, كن واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض Husk, da I var små eller få. Mustad'afun, det betyder svag på jorden. Takhafuna an yatakhattafakum an-nas. I frygter at der kommer nogle mennesker kidnapper jer, tager jer. Fa'awakum wa ayyadakum bi nasrih. Allah har taget sig af jer og har givet jer jeres sejr. Wa razaqakum min at-tayyibat og har givet jer alt hvad I har behov for. la'allakum tashkurun. Sayyidik verset nemlig. Allah subhanahu wa ta'ala, når han har talt angående de vantro i Koranen, de tidligere nationer, ligesom Hud, da de gik ud over gevinsten, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til dem, at abnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun, وتتح وتتخذون مصانع لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون Verder med الله Allah har givet dem alt, De har været utaknemmelige over for Allah. Det samme har været gældende for Thamud, Qawm Salih. Og Allah subhanahu wa ta'ala har talt om de tidligere nationer angående det her ting, som de har været igennem, hvor de har glemt Allah og køre ud over, hvad Allah har givet folk. Disse styrker, disse beføjelser vil Allah subhanahu wa ta'ala give til alle, hvis de retter sig efter, hvad Allah beder dem om. Allah siger i Al-Quran, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا والحمد لله رب العالمين Da de har glemt, hvad vi har sagt til dem, så har vi åbnet alle døre til dem, så de kan foretage sig, hvad de vil, og tror, at Allah står ved deres side. De, de bliver glade. Og så siger Allah, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة Da de bliver glade med de, de får, سنصي الله صحبتان بغتة هودا فإذا هم مبلسون خلاص så bliver deres lys slukket øjeblikkeligt فقطع دابر القوم الذين ظلموا her der bliver det jordet så bliver det udryddet så bliver det fjernet Allah siger yderligere ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون Vi har lavet om mellem de dårlige til de gode, og vi har været tilgivende, siger Allah subhanahu wa ta'ala. Men på trods af det, så sagde de, قد مس آباءنا الضراء والسراء Vi blev ramt af de dårlige, magtløse. Så siger Allah, فأخذناهم بغتة Vi har taget den med det samme. Allah skifter folk, trods de kuffar, og Allah giver dem og trækker i deres linjer og regel, så de kan tro, de er på home safe situation. Men der kommer et tidspunkt, hvor Allah subhanahu wa ta'ala fjerner det hele, som man siger på vores sprog, så vil tabet under dem blive fjernet øjeblikkeligt. Hvis vi kigger med hensyn til magthævning, og kigger i Suleiman alaihi salatu wassalam, sammen med den kvinde, som han har inviteret hos sig selv, hvor han ønsker, at hendes trone vil komme til ham, så han kunne overbevise hende, at han kan flytte alt til sig, uden at ligesom hun lægger mærke til det, og med hensyn at Allah giver ham styrke og magthævning og beføjelser til at gøre nogle ting, som er ekstreme. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم هم صم هذا علم تساية سلب العلم تلهر إن ملك ونوسي دياء آه، جبريل عليه الصلاة والسلام Sag til ham, jeg henter hendes trone, før at dine øjne blinker. Og så siger han, at alt tilhører Allah. Det er for Allah, og Allah han tester mig, hvis jeg er taknemmelig, eller om jeg vil danne kufur på dit taknemmelighed, som Allah har givet. Et menneske skal være taknemmelig trods deres prøvelser. Mennesker skal være taknemmelige trods hvad de er igennem. Der er nogen, der siger, først I skal lære tawhid, og så bagefter. Folket i Palæstin kender til tawhid bedre end mange af de her shiur, der har lang skæg og korte bukser og tror, de har undervist folk i tawhid. Fordi tawhid, hvis det er teori, så kan de filosofere, filosofere over tingene. Men når det kommer til praksis, med hensyn til at sætte tillid til Allah, og du sidder i aircon, og du sidder omringet, og din shmar, og dit tøj, og det hele, du bliver ikke testet i det her med hensyn, yani for ligesom en person, der er rig, der står op i mimbar, eller holder deres om fattigdom. De vil aldrig give mening, fordi han ved ikke engang, hvad fattigdom er. Han ved ikke engang, hvad det betyder at mangle penge. Så det er svært for ham at tale om det. Eller han vil sige til folk, I skal danne sabr. Og du har aldrig prøvet sabr. Og det der, dem som er teoretikere, fortæller mig angående, hvad er teori og hvad er praksis, så vil jeg sige, at praksis er noget helt andet. Alhamdulillah, man kan se, at folket i Palestine, de har vist hele umma, hvilken aqida de har. De har aqida til tawhid, baseret på at anerkende Allah subhanahu wa ta'ala er større end alle. Og det er derfor, de er gået i krig mod alle. Også de her sionister, som har omringet Palestine fra de arabiske lande og de øvrige lande. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem styrker til at danne sabr. Og det er derfor, at mange af vores muslimske umma, som er hyggeler af nationer og af regenterne. Tyrkiet. Det eneste Tyrkiet gør for Palestine, hvor de siger, åh, Palestine, åh, og så deres skibe, deres fly, alt muligt, de flyver ned til de syristiske lande og hjælper dem og styrker dem. Og ham der, det er en klam hund, Erdogan, må Allah forbande ham, han er en af de største, de største hund, den største sionist, den største person. Trods han har gjort noget for sit land i henhold til de basale islamiske ting. Men udover det, manden han er sionist. Manden han tænker kun på sig selv og sit land og ingen andre. Lad være med at blive nar. Lad være med at tro og blive nar af, at han der, han elsker, om, der var en, der sagde til mig, at han læser Koran. Al-Qaddafi hafede Koran. Der var nogle af de der afrikanske lande, der var huffad al-Koran. Huffad, huffad, Qaddafi, mudqin for huff, Mudqin, mudqin. Hassan al i, i Marokko var også hafede al-Koran. Hafede al-Koran, det betyder ikke, at du gør dig muslim. Der er også nogle huffad al-Koran, der er kuffar, bare så man ved det. Allah subhanahu wa ta'ala, da han giver beføjelse til dem, han elsker, så kan han også, når han giver den be be beføjelser, at han kan også give den en arv. Og arven kan være at praktisere det, som Allah har bedt dem om. Når Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ نُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا Dem som er svage, vi ønsker dem det bedste. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً De kommer til at være i front position. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ Og det er dem, som kommer til at være arv. Arvene. Det er dem, der arver. وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Her vil de opnå den største. Allah subhanahu wa ta'ala, der er mange, der tror, at øh, hvis du bliver testet, og du får tæsk og tæsk og tæsk gang på gang, at øh, det her, det er fordi Allah ikke kan lide dig. Det passer ikke. Allah laver tamhis. Allah subhanahu wa ta'ala prøvtester sine, øh, sine, øh, sine slaver. Ligesom Allah har testet Muhammad sallallahu ligesom Allah har testet sahaba, ligesom Allah subhanahu wa ta'ala har testet øh, mange af, af, af, af, af muslimin for at de kan, de kan ligesom opnå det højeste position i den her umma. Allah har testet uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, øh, i hans kone, i hans, uh, i hans børn. Uh, Allah har testet i, uh, i hans befolkning. Allah har testet ham i, uh, i, i, i de mennesker omkring ham. Allah har testet ham i, uh, i, uh, i stederne. Allah har testet ham i fra at folk øh, frafald. Allah har testet Muhammad sallam i mange positioner. Det her test, som Allah har gjort over for vores beærede profet sallallahu alaihi wasallam, har gjort ham stærk og har givet ham den her styrke til at, at sejre øh, og, at stå ved Allahs ord subhanahu wa ta'ala. Øh, hvis vi kigger i, uh, i uh, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har gjort. Læg mærke til, læg mærke til, at der blev samlet flokke af folk, som var 10.000. 10.000 kriger imod nogle folk, der bor i Medina, der var 3.000. Og Muhammad sallam sagde til sahaba, hvad skal vi gøre? Så siger Salman al-Farisi radiyallahu anhu, vi laver khandaq. Vi er øh, omkring Medina, vi laver et hul. Og de øvrige steder, der kan de ikke komme ind, der er meget træer. Og alle var en. Og de starter med at lave hullet. De starter med at lave khander, tunneller. Hør du ikke mærke til her? Tunneller. Allah subhanahu wa ta'ala retleder mennesker til at udføre noget, der er sket tidligere. Da Al-Ahzab samler sig for at bekrige Muhammad, Muhammad laver den der tunnel foran. Folket i Razda, de laver tunneller på nogle andre metoder. Subhanallah, de skulle være ens. Og alle gik i gang med at begrave og lave de der hul, så de sikrer sig, at de kan ikke komme ind til Medina. Og de havde faktisk nogle få ting, de kan spise. Og deres mad har været begrænset, men alligevel, Muhammad sallallahu alaihi wasallam og sahaba, de havde det ellers i rigtig godt, fordi de byggede der deres iman på aqidah på Allah subhanahu wa ta'ala. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gav sahaba Allah alaihi den styrke, at han skulle give den al-ma'nawiyya, det betyder den indre indflydelse, at nu skal I stå ved det, I tror på, og det skal I kæmpe for. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bliver ved med at sige til sahaba, de nu, I skal sikre jer, at de ikke kan komme ind. Nu, I skal sikre jer, at I står ved, hvad I tror på, selvom I kommer alle sammen til at dø. Når hele al-Ahzab, al-Ahzab, har samlet sig, for at dræbe sahaba, for at dræbe Muhammad sallallahu for at dræbe alle sammen. Så har Muhammad sallallahu alaihi wasallam sørg for, at han holder ved at beordre sahaba til at stå fast ved de ting, de tror på. Og det er derfor sahaba, radwanullahi alaihim, holdes fast da det her flere tusind af mushrikin har samlet sig til at angribe Medina. Allah siger surat al-Ahzab, وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا Der var en gruppe af dem, som sagde, åh Medinas befolkning, ingen plads til at gå tilbage. ويستأذن فريق منهم النبي قانون هذا نسبعة محمد صلى الله عليه وسلم هكلا يقولون إن بيوتنا عورة Vores huse er aura. Yani vi er bange for, at nogen, der angriber vores kvinder, vi skal beskytte dem. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Og det er det ikke, siger Allah. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا De ønsker at stikke af. وَلَوْ دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها Hvis de ønsker at komme ind til fitna, så er de kommet ind til fitna fra alle dør. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا De kan kun falde i det små. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْل De har lovet Allah før. لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ Det stikker ikke af. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا Og de holder sig fast ved hvad? Hvad Allah subhanahu wa ta'ala har lovet. Men Allah har ødelagt al-Ahzab med to ting. Rih, eller ul, Allah subhanahu wa ta'ala har givet Nu'aym ibn Mas'ud liyakhdil al-Ahzab, og den anden luft, der kom, hvor Allah sendte, så ligesom de stak af. Vi har en hadith, روى ابن إسحاق والواقدي وعبد الرزاق وموسى بن عنا نعيم بن مسعود الغطفاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعرض عليه أن يقوم بتنفيذ أي أمر يريده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنما أنت رجل واحد فينا ولكن خذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدا Du er alene, men hvis du kan pisse, altså hvis du går hen og trykker de her kuffar og sige noget om os, For at gøre den frygtende, så gør det. Det gjorde han også, og Allah har sendt dem. Junud lam tarawha. Allah har nogle her, nogle styrker, nogle magt, som du kan ikke se, men vi kan godt se. Siger Allah subhanahu. Junud lam tarawha. Allah sendte malaika, Allah sendte dyr, Allah sendte nogle sygdomme, Allah sendte luft, Allah sendte øh, øh, frost. Alt det her det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort. Allah siger, ja, ayuha alladhina amanu, udhkuru ni'matallahi alaykum, idh ja'atkum junudun, fa'arsalna alayhim riha, wa junudan lam tarawha, wa kala Allahu bima ta'amaluna basira. Og de første husk, hvad vi har gjort for jer, siger Allah, af din store ni'ma, der er kommet nogen her, hvorhen, som Allah har sendt malaika, فأرسلنا عليهم ريحا ikke nok, vi sendte luften på den. وجنودا لم تروها ملائكة kom ned for at krige for jer. Allahu Akbar. وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah ved, hvad I foretager. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at lade være med at tro, at Allah subhanahu wa ta'ala ikke holder med de fasttroende. Selvfølgelig Allah subhanahu wa ta'ala holder med de fasttroende. Men Allah subhanahu wa ta'ala prøvetester alle mennesker til det ydre, for at se, om det er dem, som holder med Allah, og plus at Allah ønsker at Gharbala. Gharbala, det betyder rystepusse. At rystepusen, det betyder, at man fjerner dem, som vil være de værste. Og plus, Allah ønsker også shuhada. Nej, Allah ønsker også shuhada. لك معكس الحديث حديث ثوبان سمعني مسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيئ إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض Allah subhanahu wa ta'ala har vist mig hele jorden som en samlet. Jeg kunne se til øst og vest, og jeg kan se, at mit umma den kommer til at være over det hele. Og jeg har fået, jeg har fået de to øh, skatter. Al-Ahmar og Al-Abyad. Det er guld og sølv. Og det er derfor, han fortæller os, sallallahu alaihi wasallam, hvad islam kommer. Men, læg mærke til, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, al-hadith sahih, hadith Thawban, radiyallahu anhu, hvor han siger i muslim, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم Hatta yati Allah, hatta yati amrullah, og hun kadalik. Der vil være ta'ifa. Da'ifer, det betyder en lille gruppe. Fra mit nation. Zahirina ala al-haq. Det er dem, der viser al-haq. Det er ikke ulema. Ulema nu om dagen, altså de lærte, mange lærte, dem der fortæller sandheden, de er i fængsel. Og dem der er ude, det er dem, som samarbejder med regenterne. Døje. Og det er derfor, og det er derfor når Muhammad sallallahu han siger, Zahirina ala al-haq, de viser sandheden, la yadurruhum man khadalahum. De er ligeglade med dem, som går imod dem. Hatta yati amrullah, wa hum kadhalik. Til de opnår Allahs, Allahs hvad? Allahs lovning. <laughs> Hvad Allah har lovet sin ummah, hvad Allah har lovet sin ummah, at Allah vil give dem succes. Men Allah tester, Muhammad blev testet, sallallahu alaihi wasallam, 100 gange i løbet af sin da'wah, sallallahu alaihi wasallam. Og sahaba blev testet 100 gange, da de har siddet ligesom Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali. Og Uthman, de fleste af jer, kan huske, hvordan Uthman er blevet testet al-Khawarij. Og til sidst han blev slået ihjel i sit eget hjem, sallallahu alaihi wasallam. Og så sagde sallallahu alaihi wasallam, innaka talbisu qamisan la tanza'uhu abada. Du kommer til at tage en kittel, lad være med at tage den af. Det betyder, at du kommer til at sidde på din magt. Og din magt hvorhen? Din magt er, at du bliver khalifa. Lad være med at tage det af, og så give det til Khawarij. Stå fast ved din magt, og så dø som en shahid. Og det gjorde han. Der er der mange, der siger, ja sheikh, der dør mange kvinder, mange børn, mange, vi kommer til at blive, blive spurgt omkring dem. Nej. Altså, enhver muslim og enhver kafir kommer til at stå i al qiyamah og blive spurgt omkring de her mennesker, der døde uden sabab. Fordi vi har ikke gjort noget. Men jeg sheikh, jeg kan ikke gøre noget. Fasda' bima tu'mar. Allah siger til Muhammad, fasda' bima tu'mar. Gør som vi beder dig om. Det mindste er, at du kan stå fast ved de, du tror på og vise dig nusra. At du sejrer den lille gruppe og står ved den. Det her vil være en befrielse fra dig. At Allah ikke vil spørge dig. An-nusra. Ikke at du sidder og begynder, ah, hvis det ikke har gjort, så kunne det ske sådan der, la la la. Nu er krigen mellem ahlul iman og ahlul kufur. Ahlul iman, dem som kæmper for Allahs din. Og de andre, de kæmper imod Allahs din. Den kan ikke være mere solklar, som den er. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde til an Ka'b ibn Ka'an, Ubay ibn Ka'b radiyallahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashir hadhihi al-umma. Giv nyhed til den her nation. Bis-sina'i wal والرفعة والدين والنصرة والتمكين في الأرض Det vi har ligesom her, giv nyhed til den her umma, og det er al-nasr og beføjelse på den her jord. Og den her jord kan ikke komme, med mindre man yder noget. Og det er derfor, du skal yde. Ligesom, du skal bestræbe dig. Jeg, jeg, for eksempel, du kan opnå et job, så skal du sende CV. Du skal ligesom danne dig nogle erfaringer, du skal gøre noget. Du kan ikke bare opnå, uden at du yder noget. Du skal dukke op, du skal reflektere, tale om det. Det er bare et almindeligt job. Hvad med det job, der tilhører umma? Ha. Ja, folket i Palæstina har været under besættelse i over, over 70 år. Og så vil jeg sige til enhver person, når dine muslimske lande er blevet taget af kuffar, af de rigtige kuffar, ikke murtaddin, over 70 år, og man er ligeglad, så bliver det straffet. Nej. Fordi det er en forpligtelse at få det returneret. Og når du ikke arbejder på at få det returneret, så er du misskyldig i det. Og så siger du, jeg har glemt det, fordi jeg er tyrker, jeg er pakistaner, jeg er somalier, jeg, jeg, jeg har nogle andre ting. Muhammad s.a.v. har givet dig en, en retningslinje, at den her umma er ligesom en krop. Ja, en krop. Hvis den blev angrebet et sted, så skal resten af kroppen bekæmpe det. Forstår du? Og når umma begynder at sige, Wallah, jeg sheikh, jeg er Abdul Ma'mur, jeg er din svage led. Hvis du er Abdul Ma'mur og din svage led, så husk, at der er tre måder at gøre det på. Nummer et med hånden, hvis man ikke kan, så er det med tungen, hvis man ikke kan, så er det med hjertet. Og de fleste af folk kan med munden. Så lad være med at hoppe ned til hjertet, fordi du er en killing. Eller fordi du er bare en person, der er en svans, og du tør ikke sige noget, fordi du frygter det værste for dig. En person skal frygte kun Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad så, hvis der kommer en, og vil gerne voldtage din kone, eller voldtage din datter, eller voldtage dine børn, eller voldtage din øh, familiemedlem, hvad gør du så? Så bliver du til en ægte løv. Er hende der palæstinenserne ikke din, øh, din arv, din ære? Ham der broren, som de har jokket på hans fod, øh, på hans hoved, og de der barn, der blev slået ihjel, det kunne være dit billige barn, du har lige fået dig et barn. Prøv at forestille dig de der barn, der blev ligesom slået ihjel, skudt. Ja, nogle gange man skal lægge det ud. Jeg, jeg er ikke så glad for at lægge det ud på den her måde, men når man siger det sådan der ud, så kan folk forstå det. Så kan folk forstå det. Muhammad har brugt det samme, det samme metode over for en. Han sagde, Ja Rasulallah, abihli zina. Og profeten Allah, lad zina være halal for mig. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Så kan du, kan du, øh, vil du acceptere, at din mor laver zina? Så sagde han nej. Så sagde han, atardahu li ukhtik sagde han, nej, jeg vil ikke acceptere det for min søster, jeg vil ikke acceptere det for nogen. Så sagde jeg, hvordan skal de andre acceptere det for sig selv, at der er nogen, der laver zina? Og det samme her siger jeg, kan du lide, at der er nogen muslimer, der bliver undertrykt? Kan du lide, hvis det er din egen mor, eller din egen far, eller din egen familiemedlem? Og hvis du betragter de her mennesker som ikke din familie, eller som ikke dine uh, øh, muslimske medmennesker uh, og muslimske brødre og søstre, så skal du overveje, hvilken din du har. Nej, nej, nej. Man skal overveje, hvilken din man har. Nej. Fordi en muslim, han skal frygte Allah og arbejde i henhold til det. Og han skal sørge for, at hans islam er i praksis også, som den er i, øh, i teori. Det nytter ikke noget, at du lærer folk tawhid, hvis du ikke praktiserer det. Og det nytter ikke noget, at du lærer folk salat, hvis du ikke står i fronten og beder den og holder fast i den. Det nytter ikke noget, at du fortæller folk om faste, og du ikke faster. Gør det. Muhammad sallallahu han siger, وَأَطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبَ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ Jeg har fået fem ting, som ingen har fået før mig, og så siger han, نُصِرْتُ بِالرُّعْبَ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ At Muhammad sallallams ord, at Muhammad er på vej, det danner frygt og hus kuffar. Og det er derfor, og det er derfor, at det, at det ligesom vigtigt for os, at vi forstår, at Allah subhanahu wa ta'ala, det er ham, der giver sejr, og det er ham, der giver succes i den her dunya. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة الله forblander i den her din nogle folk, som Allah kan bruge, så de kan komme til succes. Husk, Allahs sejr kommer, og Allahs sejr kommer ikke for sjov. Men Allahs sejr subhanahu wa ta'ala kommer, når Allah vil subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, og det er derfor, vi skal ligesom vide en ting. وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ At selve sejr kommer med tålmodighed. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ Når man bliver presset, så kommer åbninger. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Det siger Muhammad s.a.v. Det er, når der er usr, når der er begrænsninger, så kommer der åbninger herefter. Læg mærke til, hvad jeg siger. An-Nasr kommer aldrig, medmindre der er sabr. Og selve åbninger, den kommer, når der bliver for presset. Og selve usur kommer der kun, når der er en åbning, som Allah subhanahu wa ta'ala siger. Fama wahanu lana. Og det er derfor, at et hver person skal have den her, hvor man siger, vi har ikke wahan. Wahan, حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا أتلسك الدنيا أهدل أو دعمان منسك إلسك الدنيا ميا عند إلسك الآخرة ومحمد صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة محمد صلى الله عليه وسلم هم بسقوط أنقون الدنيا إلى آخرة سيسيها بل الرفيق الأعلى يا بالباع الله يا بالباع هي دنيا Og et hver person skal ved, shuhadana fil jannah, qatlana fil jannah, wa qatlahum fil nar. Det siger Muhammad s.a.v. Vores død er i jannah, inshallah. Nahsabuhum shuhada inda Allah. ولا نزكي على الله أحدا وبسيغ محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت إسرائيل الله أكبر خربت إسرائيل الله أكبر خربت إسرائيل الله أكبر والنصر لله ولرسوله وللمؤمنين ونسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة اللهم يا مجري السحاب وهازم الأحزاب اللهم عليك باليهود الغاشمين أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم مكن لإخواننا من رقابهم اللهم عليك بهم اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وكن عونا لهم في فلسطين اللهم آمن روعاهم وفرج عليهم كرباتهم اللهم عليك باليهود الغاشمين اللهم اللهم اخسف بهم الأرض وقطع أشلاءهم ودمر بنيانهم وجمد العروق في شرايينهم اللهم جمد الدماء في شرايينهم اللهم اقطع نسلهم اللهم عليك بج... اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم مكن لإخواننا المستضعفين منهم اللهم ثبت أقدامهم وآمن روعاتهم اللهم اجبر كسرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم صبرهم على ما ابتليتهم الله اللهم أجرنا وإياهم بالجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نعوذ بالنار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نسألك الجنة اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم هون علينا في القبر اللهم هون وهون علينا في القبر اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى وثبتنا يوم العرض عليك واجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أكي صايا لنها نشون بإذن الله تعالى أمو الله سبحانه وتعالى استفتدم ذات حق أمو الله سبحانه وتعالى أدلق آل دم سبقوة أدلق دم ذات حق مو الله سبحانه وتعالى فغين لنها أمة ولدن بنت بيت الحق بإذن الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا وإياكم بارك الله فيكم أو استنونا يا رحمن الله Har I nogle spørgsmål? بارك الله فيكم جزاك الله خير وسيس ان شاء الله السلام